bakiriye neza iyo ngingo izotuma ako gace gasubira kugenderwa cyane bakiteza imbere naho nyene ku wundi mupaka muri ico gisata nyene eh, umupaka wa ruhwa uhanura ubibe n'igihugu cy'u Rwanda ntariya mu ntara ya Cibitoke naho nyene leta yafashe ingingo yo kugurura uwo mupaka ukaba uh, wari umaze iminsi itari mike wugaye abanyagihugu rero baba hafi y'uwo mupaka bakaba bavuga ko naho buguruye uwo mupaka hariho ibikigoranye kuko ngo bafise ibyangombwa bagarutse babarihisha amafaranga ibihumbi cumi na bitanu by'amarundi byo kwipimisha umugera wa corona kandi mu bindi bihugu atakintu babasaba cerekeye covid ico ikindi naco nuko bosubizaho kakarangamuntu kugira ngo abegereye igihugu cy'u Rwanda batemberanire atangorane mu gisata cy'umutekano Eh, ishyirahamwe mpuzamakungu nirishikiriza ko linezerejwe n'ibikorwa byo kugarukana amahoro abasirikare b'abarundi bariko barakora gihe muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ibyo rero ni mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa kane hari mu masengesho yahuje abari mu migambwe mu mugambwe nako uri ku butegetsi cndd eh, umukuru w'igihugu rero yashikirije kandi ko ishyirahamwe hamwe ibihugu vya Buraya rigiye gukuraho ibihano byari byarafatiwe bamwe bamwe mu bategetsi b'abarundi muri ico gisata nyene mu ntara ya Kayanza abadandaza batatu harimo n'umukuru w'abadandaza Karandaza mu ntara ya Kayanza bari mu minwe y'igipolisi cy'inyamira bari mu Kayanza kuva ku munsi wa gatatu ni nyuma yo gufatanwa imifuko igihumbi n'amajana 378 y'isima eh, n'imifuko y'ifumbire fomishika ku majana 297 hamwe n'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu iritiro oh, amajana itatu ibihumbi bibiri n'amajana atatu na mirongo ibiri mu isaka ryakozwe ku munsi wa gatatu n'igipolisi gifatikanije n'intwaro hamwe n'abajejwe igisata cy'ubutungane abanyagihugu bo mu kayanza bariyamiriza iyo ngendo y'abadandaza abanyegezi bidandazwa bari bagenewe kugira ngo babizimbe ko babyunguke ko umurengera nuko tukiri muri ico gisata nyene hariya mu ntara ya Bubanza hari umwana yakomerekejwe na grenade bikomeye hari ku munsi w'Imana ku mutumba wa Rugunga muri komine Gihanga intara ya Bubanza hafi y'ikambi ya Mudubugu nkuko e, mu ntwaro bayimenyesheje uwo mwana w'imyaka cumi ngo yari ko arakinisha iyo grenade yari yahawe n'ubundi mwana ubona we asiga agasigura ko yayitoye mu ikambi yo um, ku mudugudu niho yatuyika iramukomeretsa cyane akaba yaciye ajyanwa mu bitaro ni muri iyo ntara nyine twababwiye ko impene zibiri eh, zatemaguwe n'umuntu yazisanze mu ishyamba aho zari zirarisha ku hari ku munsi w'imana ku mutumba wa masare muri komine musigati intara ya bubanza uwo muntu akaba yitwa manirambona pascal yagirizwa gutemagura ngo yaciye ajyanwa mu gasho k'igipolisi eh, bamuboheye ko ibyo biziga by'impene aho eh, yaciye abarizwa ni inyamiramabi abanyagihugu mugabo bakavuga ko atagomba kuziba gusa ngo ni ubukozi bw'ikibi bwamutumye abikora mu bijyanye n'uburimyi bamwe mu bashinga amateka basaba ko ubushyikirangange mu byo bujejwe harimo uburimyi bwoha uburenganzira abadandaza babishoboye kwinjiza umwavu uvuye hanze y'igihugu kugira ngo basahirize ihinguriro fomi ibyo rero bakaba babivuze mu gihe iryo hinguriro rimaze gutanga ibice mirongo itanu n'umunani ku ijana by'umwavu ukenewe sanctus niragira aramutse ubwo bushikiranganji yari mutumire mu nama eh, nshingamateka ku munsi wa gatatu Eh, n'umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe umutekano mu mu bijyaga byo mu burundi yabishikirije hariko huguruka icese igikorwa cyo kwambika imparati ubwato bwo bwo kuroba eh, hanyuma akaba ari Jacques Bigirimana yamenyesheje ko bimwe mu byatumye hiyumvigwa icyo gikorwa ari ukwirinda abagizi abagizi bana bibinjira mu gihugu bakoresheje ubwato hamwe no kugwanya abantu bicisha Eh, bacisha nako ibintu mu wabi n'ubwato muri icyo gisata nyine cy'uburimyi abarimyi bo muri komine rugombo bakoresha amazi y'ifumbire ava mu rugomero rw'uruzi nyamagana bazigura ko umwimbu wagabanutse cyane bivuye ku bukene bw'amazi yo kuvomera bakaba basaba ko mu gihe hoba hakenewe gusanura cyane gusukura imifurege byoba mu gihe c'imvura uwo umuyobozi w'ibiro bijejwe ibidukikije burimye n'ubworozi amenyesha ko ayo mazi yakenye kubera hari ibikorwa byari bisanzwe bitekanijwe byo byo gukora imifurege mu gisata c'inkino ikibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe intwari kiri mu gisagara ca Bujumbura kigiye kubakwa hisunzwe amategeko mpuzamakungu y'ishiramwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA mu kiringo c'amezi 8 inyuma y'inama y'abategetsi muri FFB hamwe nabo mu bushikiranganje bw'inkino Arcade ni mubona icegera cy'uburongoye FFB avuga ko hashinzwe n'umugwi imbere wo kwegeranya ibikenewe kugira ngo ikibuga kizokubakwe kizokwemegwe kizokubakwe kandi kize cemegwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi fifa nayo eh, mu gisata cy'indero amanota y'umurengera asabwa nako amanota asabwa ku banyeshuri bajya mu mu myaka ya mbere ya kaminuza ngo ni kandi bishobora kuzana ingaruka mbi mu gihugu mu itangazo basohoye Antoine Manuma arongoye urunani mpuzamahanga mu gisata c'indero mu Burundi FENASEB yamenyesheje yamenyesheje nk'ibijanye nuko abana b'abakene batakironka amahirwe yo kwiga muri kaminuza za leta ikindi ngo ni uko igihugu gishobora kubura abakozi bafise ubumenyi n'ububasha bukwiye ku bw'ibyo leta ngo itegereza kwibuka ko yiyemeje gutanga indero n'inyigisho z'akanovera kuri bose nuko twababwiye byinshi murantunga twababwiye byinshi twariko turaca hirya no hino kuri bikuru bikuru kugira ngo mushobore kumva aho muhera nako gutyo nako mushobore kandi kumva nico muri bushikirize murahawe ikaze nshuti nanyu bakunzi rero muri kumwe nanje kuri mikro Jerome Hakizimana ubuhinga bw'ivyuma nine ari kwihangana ikaze nigwanyu muri kino kiganiro gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije ukaba uduhamagaye uri hehe ukaba uduhamagaye uri hehe mu gisuru igisuru hariya mu ntara ya ruyigi ego akanya ni guhawe rero ugira icyo ushikirije imbore ya ni ukuvuga ifumbire ego murumva yuko basaba yuko ho ababishoboye mu badandaza bo kwinjiza umwavu mugabo murumva ko abategetsi basaba ko abadandaza babishoboye buronka uburenganzira bwo kwinjiza umwavu usahiriza ukorwa hamwe n'ihinguriro fomi mu kurindira rero ko inyishu izoboneka nubwo umushyikiranganji yavuze ko icyo kibazo yagiye kuciga murumva ko ibintu bishobora kugenda neza no alo Alo Aló. Aló. Biriko birakunda ko twumvikana ariko nta nibaza ko bagaruka eh, mukanya kugira ngo bakoreshe kano karyo radiyo isanganiro yabahaye kugira ngo bashikirize ikice n'ikiriya ku makuru aba yarashoboye kuvugwa kuri radiyo isanganiro bwaye imoteraneza zo gukunda gushika gupfa iyi ni radiyo isanganiro mu kiganiro tubicishikirije kuri mikoro muri kumwe nanje Jerome Hakizimana ikaze ni gwanyu murahamagara kuri 76 ubusa 83 amajana 933 mushobora kandi guhamagara muciye kuri 31 ubusa 83 amajana 933 nkuko kandi mushobora no guca kuri na 75 amajana 983 amajana gatatu tukakwakira ikibiriraho gashikiriza icushikiriza ku makuru yavuzwe mu rufasoni maze bikagenda neza no halo alo nuko nibiko birakunda ntawumenya ikibazo aho kiri mbega ni ku buhinga bw'ibyuma mbega n'ikirere biragenda gute reka tuyinjiye twizera ko bigiye kugenda neza tukumvikana nawe ko baraduhamagara atacamira halo mwiriwe neza n'amahoro mutwidondora biri kuza paul watwatse ukora nyororo avuga umurwa mukuru wa politiki buraza kandi uri mu gihugu cyawe cy'amavukiro cy'amavukiro mhm. abantu mbere kwa neza bahanwe bagomba kurwanya itero rya nyitubaro mukuru w'igihugu we adukwiye ko abadonora mu nda babandi bamwe bitiku naho atari yakoragira komantiya nk'uko byategerezwa atari koragira icyo ashikirije ariko biregeranye n'ibyo gukora amakuru ajyanye n'igitoro twababwiye yabereye mu kayanza aho hafashwe abantu bafatanwe ibitoro isukari isima n'ibindi eh, rero na wati hari ibubanza naho nyine ntibyoroshe sinzi ko agombye guhamagara eh, guhamagarira ababijije kugira ngo nabo naho nyine bahakanurire hanyuma barabe ko bofata abikika mu kiza halo halo biboneka ko hari umunani ku murongo ariko tutari ko turumvikana alo alo mwaramutse neza yamara n'imyiriwe ni impore amahoro hmm, n'inda twakuye Laurent utwakuye uri hega roha mu ntara ya kayanza muri komine rango ego twizera ko muguwe neza ngaho hmm. aha ubu ikiganiro n'igira ikirije akanya n'akawe ku makuru tuba twaravuze kubera ko mbere gushaka kuri uyu wa gatanu murakoze gerageza ikirije mhm. uretse abashinzwe amateka bavuze yuko borekura yuko umwavu ugaheza ukava hanze barasaba bariko barasaba leta eh, mhm. basabye yuko umuzikiranganji yorekura yorekura yuko umwavu wose bakawuzana nk'uko barekuye n'ibindi umwavu kugira wunganire wunganire ukorwa na fomi rero nanjye ku cyiyumviro nk'icyo kuva na kera umwavu uva hanze ntiwigere ubura birashoboka ko ahubwo akanovera ari umurengera kumbure uh, ugaca usanga uh, isi bashize ko kumbure yagize akanovera kurusha ugaca ntabwo utiriyemo tugifumbiza iri mhm. wamara nk'indwi zibiri zonyine igiterwa wasanga cyamaze guhinduka abo batawuronka ntibareke kurima ngo bimbure na cyane cyane ko cy'uburundi uburimyi butunze igihugu ku bice mirongo bitari bikeya ku ijana Ego reka tugushimire cyane rero bandanye ugira ibihe byiza ukurikirana n'ibiganiro bya radio isanganira abandi banywanyi babandanya uh, binjira bahamagara ku murongo tubahanikaze cyane allo allo uti ninde nuko urakoze rero kuri byo ushikirije kuri ayo makuru ntari ukuntu ntariko ndakumva neza ko ndakunda nyorora akanya ni kwawe nanjye nagomba ashyikirije mhm. ku bijyanye n'ibijyanye n'ibitero ni by'ibitoro none ko twumva mu gihugu ibitoro biriho ku buryo bwo kuyunguruza ugasanga iyi ngorane ni ingorane mhm. igitoro kiriho kwe uribaza uti mbega none ibivuga ko igitoro kihari mugabo ibijyanye no kuyunguruza bikaguma biba ingorane ati by'ukuri kirahari ni e, e, ukuvugisha ukuri mhm. iyo ni ngaha urabona twegereye ku mupaka mhm. urashobora kumva kuva ahantu bita kuri duwane ugenda imuyinga yuko hagendwa n'ibihumbi bitanu mhm, kare mwagenda kurangara twagenda ku bihumbi bibiri mhm. ugashobora kumviriza yuko nyakubahwa unyuze umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yuko yavuze yuko igisoro cy'ubuzima mhm. mugo ukabona yuko ugiye ku ntuze mu modokari bagutwara ibihumbi bitanu cyangwa bine ku ipikipiki bagutwara ibihumbi bitandatu cyangwa ine mhm. none ubu twose twemeza yuko igitoro kiba gihari kweri mu burundi kwera ibyo bintu none ubwo si abantu babafukama mu nda bakabazimba ariko igitoro baba bakironse ni ukuri ibi bintu ni ibintu bigoye urumva ni ibintu bigoye nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze ko uretse gusa yuko ijisho ijisho ijisho ry'intuzeyi aba bantu badejwe gucunga imipaka yuko buhakanurira yego mm-hmm. ko natwe nibyo bintu dukwiye kureba kuko uwundi mwanya birashobora yuko natwe byubwira iki ibyo usanga turimo turafata ingorane nicyo ubaza e, icyo nicyo mbaza cyane rwose ku buryo abanyagihugu bava mu burundi binjira muri tanzania abo muri tanzania bakinjira mu burundi e, cyane rwose ubundi byari bisanzwe bimeze gute kuri uwo mupaka w'uburundi na tanzania ah, mu bisanzwe ku mupaka wa tanzania n'uburundi tanzania arinjira mu burundi umurundi akinjira tanzania Mm-hmm. ariko iyo urimo urazana nk'akantu k'agatanzaniya kageze burundu mm-hmm. karashobora gufatwa yuko iba ari magendo none uba waciye kuri duwane ukariha ibyangombwa kuriha byangombwa urabona nk'uyu ufite agafuko kamwe mm-hmm. nk'ak'umuceri k'ibiro ah, mirongo irindwi na bitanu cyangwa k'ifarini mirongo irindwi na bitanu nyine ubu tungana n'umuntu yubatse ikamyo ndakumva mhm. eh, ni ibiby'igitoro eh, mbona ntacaciye kuba ndase mugabo ko n'icyubahiro yari yabivuze nibaza ko nk'uko umuvugizi yabivuze bazobishyira mu ngiro bakaraba abantu bazi bisabye amasoko yo kuzana igitsura mugabo agashaka kwega amaguru mhm. hama leta niyifata ingingo kubera niyo turaba abo ubonye twebwe ntabwo tuzi tuzi leta eh, umukuru w'igihugu tubitoreye hamwe n'abamufasha gutwara ngende kuri ibyo wonye tujyanye bavuga ibyo inzego bamwe batanze mu ntara ya kayanza mhm. abanyagihugu twa bamwe bamwe nka jewe nibereye nabuze umurongo ariko nta kundi bakazima bagenzanje barotse mhm. hariho ibi bya sentare ya yase ego numvise umuvugizi wa leta avuga ati bijya byaraheze n'icyo kiringo n'uwo cagiranya kugendera se hakiri mhm. kandi aro ndiko ndakumva ndibuka yuko imbere yaho gatoya hari abagiye mu myerekano bavuga bati muri henda azokwitoza abandi bati aho ukaciye mayinite amuherana kumbura ataraheza gushikiriza icyo nshaka gushikiriza ariko inzira yarimwo twayumvise ni godefo muri kanyosha kanyosha i bujumbura eee eh, kanyosha ya bujumbura nuko ikaze ni rwawe ugire icyo ushikirije kanya ni rwawe yego nashaka kugira icyo nshikiriza kuri iyi kintu cy'abashinga amateka mhm. nanze kuri irya ngingo nayishyigikiye mhm. ariko nkaca nongera ko iki nimba mu burundi fomi isa n'uko ari nke ku rugezo rw'abarimyi mhm. leta nayo yodufasha mu barimyi mhm. kuko usanga hanini ubworozi ari buto mu barimyi ugasanga nk'aborozi bafise ibitungwa ni bake rero n'icyo leta yokiraba ko na mwabujya twagira ubuntu nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu akavuga ko umwaka ari uw'uburimyi mu buryo buhere rero amakobusa b'amafaranga gamugenzi mhm ego nariko ndakubaza nti ko bisaba amafaranga kubikugwiza ibitungwa oh, bikogwe gute nibaza ko wodudura habaho kubigwiza mhm. kubiba biri mu gihugu hobaho kubigwiza no kubifata neza leta yofashe iki none ko wavuze ngo leta ngo ifashe yofashe iki muri iyo muri ubwo buryo kugira ngo ibitungwa bigwire eh, nuko haciye agenda ariko mwumvise icyo ariko arashikiriza kumbura bavuga ati fomi eh, umwavu ariko kandi ugasahirizwa n'ujya mwavu uvuye mu bworozi ati bica bigenda neza cyane ati rero habeho kugwizwa kw'ibitungwa mu gihugu ati leta irabingene yofasha ni ikiganiro gira ico kibandanya kuri radio isanganira allo mwiriwe neza namahoro eh, namahoro ndi butoyitoma butoyitoma utwakuyurihe eh, ni muri komine nyabitinda mu ntara y'uruyigi mu ruyigi twizera ko mumeze neza nuko nigira ico shikirije akanyanirwaho yego eh, akanya eh, murakoze kukaduhereza mhm. ariko kimwe gusa mumenyeshe makuru naguma ndakumenyesha yuko burya radiyo isanganiro burya ntiturimo turayumviriza ku murongo wa mirongo umunani n'icyenda n'ibice bitatu mu ntara ya ruyigi eh, igihe mwariko murasubiramwo amakuru mugeze ku kuntu bafatiye ngo ku manota menshi ku bagiye mu mwaka wa mbere wa kaminuza hajya ntibiciye bicikira ni ukuvuga ntiturimo turabumviriza hanyuma mhm. ibisigaye nabyo kandi turakenguruka iki cyiyumviro eh, cy'uko kumbure fomu yoronka abayunganira b'abadandaza bakazana umwavu w'ikizungu uvuye hanze nabyo tubikenguruka kuko kabisa urabye imiryango iterwira ku mwaka ku mwaka bisigura ngo fume y'uburundi kugira ngo itoshe abantu bari mu gihugu cyose biragoye ariko kandi ni fomi eh, bishoboka ko no mu gihugu cya tanzania ishobora kuzotanguza eh, ihinguriro nka rya anye kugira ngo eh, nabo muri tanzania barabe ko bogira icyo bungutse bivuye kuri fomi twebwe gusa icyo twipfuza yego kwagura akarere nabyo ni byiza ni ubutunzi icyo twifuza ni uko abana b'igihugu abana b'uburundi boronka ibyo bakeneye mhm. hanyuma ibisigaye nabyo igitoro nacyo mwavuze ku makuru ajyanye n'igitoro yuko leta yigoye igitoro ikaboneka mugabo kandi twebwe ngaha igitoro cya mazutu kuko nk'ubu turabona nk'amantene yawe na mobe twategetswe kubona ko amarezo kuko twe tutegereye amaregitiricite eh, ni ukuvuga umuyaga nkuba ujya mu canwa w'umuyaga nkuba wa rigideze ni ukuvuga bakoresha igitoro twe tubona imodoka zigemura igitoro cya rero gusa mugabo Ego, jewe ngo rwa Sena. iyo urubanza leta bihari neta mhm. nicyo gituma leta ntigera ihindura leta irahinduka inzego mugabo leta iguma ari leta mhm. hariho leta yashakaga ni mirongo irindwi ntangahe hamarikariwa ni leta ihari ubunye mhm. rero icyo mbona ntibuba hagati yabo ukuvuga ati bari mu kuri sentare ya yase twese turi muri afurika y'ubuseruko mhm. mu gihe rero bayungurujemo bakayitura rero mbona yuko ahubwo buraba ah, hagashyirwa mu ngiro izwi ubanza sentare izoba yaraciye mugabo sino hava mbone sigi ntashyigikira yuko aba uguhana mugabo akaraba ati mbega none n'ubundi ko mu makosa turabe ugumye ko bavuze yuko iki kibo gitarito abandi bati tare bati carito none hagati yabo mba bizogenda hari yiyungurizo sise neza ya nyene nico kiba twebwe abarundi yo tworaba tukareka wawundi tute mugwi bamusize umuhoro twebwe abarundi tworaba tukamenya tuti duciye muri turavye iyo twavuye n'iyo tugeze ahubwo harakwiye yuko twokora igihugu biciye kumenya bati ibyabaye byose reka turabe ko two kugira ngo twese bene burundi babe bene burundi koko nyine hama izina igenderaniye nabyo mhm. ndaje ndashimye yuko imbibe zuguruye ariko mhm. ndamukorera yamfashe neza bema kandi hari no mu burundi neza cyane rwose yamfata kimwe n'abanyarwanda ndabona yuko ahubwo yavuga ati mwese turi bamwe yari cyo gituma rero nyamwizozo hava tukabana uko twahora umuntu akajabuka avuga ati renda afise indangamuntu ndabonye ko barabonye ko ari umurundi naba ndanyajabuka amizo umutima bitanu navyo bya corona bavuga babaca je mbona yuko bihagarika bakabapima bakabakubapima bakavuga ati warakomeye naba ndanyagenda mugabe ibintu cumi na bitanu menshi hari igihe ashobora kuza akabatayafise urakoze cyane urakoze cyane bwana yego hama icyo icyo ntozerera ko je novuga yuko mu bisanzwe ivyo amatungo abategetsi ba leta batereza kwerekana amatungo binjiye mu mabanga barakwiye kubigira bikagabanya iki bikagabanya byo kuvuga ati wa muntu murashaka kuba yarirondereye nabone biba bihaye iteka ry'uko n'ejo ntibagaruka mu ntego yo kubasaba amajwi bakazoyabaha neza urakoze cyane rero tugushimire kugira ngo tuhakanye abandi yego nanje nkise buramuko dutera dusozera ikiganiro kiducishikirije ni kuri Radio isanganiro alo we ni garutse kuko amayinite yaciye wowe nde butoye itoma butoye itoma yego urumva ntabwo ndavuga ati nka twebwe ino mu ruyigi muri komini nyabitsinda dukoresha tuzaba dusozeye kurindira turashobora kwakira umunywanyi umwe akakoresha ako kanya hanyuma tugasozera ikiganiro kuri mikoro muri kumwe na jacome mu buhinga bw'ibyuma ri kwihangana alo alo Allo Yavuye ku murongo nzi mubanza kuraba ko tuyinite dukwiye kubera murazi ko kuronka umurongo bitaba byoroshye Uburonse rero ukawutakaza ukagenda atacu Eh, ntuba uzi ko niwagaruka usanga ikiganiro kikirimo ntuba uzi ko nugaruka uronka umurongo mbanza murabe ku tuntu turimo alo mwiriwe neza n'amahoro mu rutana uvuze ko uri inde eh, eh, ikibazo kijanye n'ikiga mugenzi ifumbire yego Eh, biri ku nzira paul hari iburaza dushimire kandi n'imbona jean Pierre hari bubanza Laurent hariya mu kayanza neza na neza irango david muyinga ferdinand ibujumbura godefroy ibujumbura mu kanyosha butoyi toma mu ruyigi emmanuel hari ibubanza reka mbere n'utwo ariko turavugana wo mu rutana mwese mwakoze abagerageje guhamagara ariko bitakunze namwe tubashimire ntibagiye namwe mwari ko muragitegabiri jawo jawome hakizimana twari turi kumwe ndabikebanure mu minota itatu mukurikira amakuru mu rurimi rw'ikirundi mu biga bw'ibyuma ariko ndafashwa na neri kwihangana n'agahindukira ngira icyo ushikirije ngira icyo ushikirije ibyo nabyo ni ibiki ego ngira icyo ushikirije ku makuru yaciye kuri radiyo y'isanganiro mu kiganiro icyo ushikirije radiyo isanganiro iha akaryo wese akurikira amakuru yashikirijwe burindwi ndwi kugira atange icyiyumviro ciwe ku makuru amwamwe yamushyitse ku nyota gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije